Bugünkü xütbəmizdə əhl-i beytlə bağlı mövzuya toxunacaq. yəni əhl-i beyt kimlərdir, onların fəziləti haqqında və həmçinin <clears throat> bu e, kimlər əhl-i beyti sevir, kimlər sevmir. Çünki bugün cürəbəcür söhbətlər bəzi insanlar edirlər, görək e, həqiqətdə əhl-i beyt kimlərdir və kimlər onları sevir. Və əhl-i beyt dediyi nədən məqsəd gedir? Görkəmli ərəb ə, e, dilçiləri, həmçinin İslam alimləri Əhl-i Beyt haqqında çox şərhlər etmişdilər. Və onlar, o insanlar ki, Əhl-i Beyt dedikdə dördlükdən ibarət olub, yəni Həzrət Əli, Fatma, Həsən və Hüseyin radiyallahu ənhumalar, yəni Allah onların hamısına razı olsun, deyənlərin əksinə olaraq Söyləyirlər ki, əhl-i beyt öncə Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, ev əhlindən, yəni zövcələrindən başlayır, sonra ev sakinləri, evladları və uşaqları, nəvələri onların içərisinə daxil olmaqdadır. Və bunu iddiən insanlar da ki, yox, dörtlükdən ibarət bu birbaşa həm alimlərin ə, e, hökmlərinə, həm e, Peyğəmbərin sünnəsinə, həm də ki, Qurana açıqca ziddir. Məsələn, e, İbn Faris buyurur ki, e, Əhl-i Beyt dedikdə ə, kimdən, məsələn, ə, e, nəzər tutulur? Evin əhlindən söhbət gedir. İslam əhli dedikdə, yəni o İslami yaşayıb, qayda-qanunla yerinə, yerinə yetirən insanlardan söhbət gedir. Və həmçinin İbn e, Allah Teala Qurani-Kərimdə buyurur ki, Əhzab surəsinin 33-cü ayəsində: "Ey əhl-i beyt, Allah sizin e, çirkinliyinizi yox etmək, yəni günahlarınızı, çirkinliyinizi bağışlamaq yox etmək və sizi təmizə çıxartmaq istəyir. Və burada açıqca Allah da ayət kəlməsində də bəyan edir ki, əhl-i beytdən məqsəd Peyğəmbər sallallahu zövcələri və onun evladlarıdır. Və İbn Münzir isə buyurur ki, bir insan deyəndə ki, məzhəb əhli deyəndə biz onun ardıcılarını başa düşürük. Əmr əhli dedikdə hakimlərdən söhbət gedir. E, Ev əhli gedəndə onun sakinlərindən söhbət gedir. Kişinin əhlindən söhbət gedəndə isə onun ailəsindən, uşaqlarından söhbət gedir və bu da onu göstərir ki, əhl-i beytlikdə həm Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri, həm də ki, onun necə deyərlər, ailəsindən ə, e, söhbət gedir. Allah Taala digər ayət, ayət kəlməsində buyurur ki, Taha 132 ə, e, əhlinə namaz ə, e, qılmağa əmr et, özünü də ona səbirlə, özün də ona səbirlə davam et deyə buyurur. Yəni Allah Taala burada Peyğəmbər s.ə.və öz əhlinə, ailəsinə namaz qılmağı çatdırır və buna da səbir, bu işdə də səbir olmağa çağırır. Və Peyğəmbər ondan sonra nə edirdi? Hər namazda e, Həzrət Əli radallahu, Fatma radallahu, yəni bunlar namaza, ailəsi namaza qaldıra, durun namaz qılın deyərdi. Və bu gün bizə də ə, e, bizim üçün bu da bir sübutdur ki, yəni bu gün e, hər birimiz, hər bir müsəlman evdə ailəsinə, uşağına əgər e, İslamiyyətə dəvət edirsə, bunda səbirli olmalıdır. Çünki hidayətin vaxtı var. Allah təala inşallah hər bir insanı hidayət etdiyi bir vaxt var. Bu işdə səbirli davranmağa çağırır. Və həmçinin götürək, Allah Taala digər ayət kəlməsində nə buyurur? Buyurur ki, e, e, e ey iman gətirənlər, ailənizi, əhlinizi, ailənizi e, və uşaqlarınızı alışdırıcısı, tutuşdurucusu e, insan və daşılan cəhənnəmdən qoruyun. Onda belə söhbət gedir ki, əgər evladlardan söhbət gedirsə, əgər qadın ə, e, əhldən sayılmazsa, onda biz evladlarımızı alovdan qoruyuq, qadınlar qalsın bir kənarda. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Nə olur, biz dünyavi bir məsələdə biri zövcəmizə, ailəmizə bir dil uzatanda bəzi kişilər hətta ölüb öldürməyə qalxışırlar. Ancaq bu məsələdə Peyğəmbər zöv zövcələrinə gələndə bəyəm yəni, əhl-i beytdən sayılmırmı? Allah da burada ayələrdə dönə-dönə onun ailəsindən bəhs edir. Götürək, Həzrət Peyğəmbərimiz s.ə.v e, Zeynəb e, bin Cəhş, binti Cəhş ilə evləndiyi zaman oradan Ayşə rədəllahu ən hamızın evinə gələndə Peyğəmbər deyir ki, Allahın rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun, ey, ey əhl-i beytim, dedi. Ayşə rədəllahu anha anamız isə Allahın rəhmət və bərəkəti də sənin üzərinə olsun. Əhlin necədir? Yəni təzə ailə qurduğun ailə necədir? Yəni Peyğəmbərin bütün ailəsinə bu cürünə Allahın salamı üzərinə olsun, ey əhl-i beytim deyə xitab edərdi. Bəyən biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhl-i beytini ondan daha mı yaxşı tanıyırıq, daha mı yaxşı bilirik? Bizmi təyin edirik? Allah ona Quranda ayələr, dönə-dönə bu haqda ayələrdən Allah bəhs edir. Necə digər bir hədis e, hədisdə e, e, e deməli Abdullah ibn Amr e, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu onun fəzilətindən bəsdirib belə buyurur ki, E, Peygamber Aleyhisselam buyurur ki e, size ruzu verdiğine göre Allah'a Allah'ı sevin ve Allah'ı sevdiğinize göre beni de sevin ve beni sevdiğinize göre de ehl-i beytimi sevin. Yani gör bunlar hamısı birbirine bağlıdır. O insan ki Peygamber ehl-i beytini sevmez ve Allah Resulü'nü sevmez. Allah Resulü'nü sevməsə Allah da sevə bilməz. Elələr də vardır ki, əlbəttə deyirlər ki, güya kimlərsə əhl-i beyti sevməz. Xeyr, elə söhbət yoxdur. Məsələn, bu haqda e, birisi e, İbn Teymiyyədən soruşmur ki, e, siz əhl-i beyti sevirsinizmi? O da belə buyurmuş ki, bizim əqidəmizə görə əhl-i beyti sevmək fərzdir. Yəni hökmdür. Məcburidir. Çünki Allah təala Quran-Kərimdə nə buyurur? Biz onu xutbələrdə də deyirik. İnnallaha və mələkəti yusalluna alan-nəbiyyə ayyuhallazina amanu sallallahu əleyhi və səlləm təslimə. Həqiqətən Allah və onun mələkləri ona salat salam deyər. Siz də ey iman gətirən ona salat salam göndərin. Biz də arxasınca ən böyük salavat-ı şərifi deyir oxuyuruq. Namazlarımızda ən böyük salavat-ı şərifi oxuyuruq onun ailəsinə. Necə bir hədisdə Zeyd ibn Əqram radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Məkkə ilə Mədinə arasında Xum deyiləsi bir yerdə, bir bulaq başında, bir quyu kənarında Peyğəmbər bir xutbə oxudu, vida xutbəsi oxudu. Dedi, ey insanlar, ey qardaşlar, artıq Rəbbimdə mənə dəvət gəlir. Mən artıq ona doğru gedirəm. Yəni, artıq ölüm gəlir. Mən Rəbbimə qovuşacam. Və mən sizin aranızda iki dənə ağır, böyük, böyük bir şey bıraxıram. Birisi Allahın kitabullahıdır, kitabıdır. Ona möhkəm yapışın. Ona yapışsanız, heç vaxt azmazsınız. İstiqamət üzrə olarsınız. İkincisi əhl-i beytimdir. Onu da necə davranacağınızı sizə vəsiyyət edirəm. Yəni onlara qarşı mülayim olun, onları sevin. Yəni bu Allah Rəsulunun bizə olan nə idi? Tövsiyəsidir. Biz də Allah və onun Rəsuluna tabi olan cəmaat kimi əlbəttə biz Allah Rəsulunu və onun ailəsini sevirik. Əlbəttə sev sevməyən, yəni bu ümmətdən sayılmaz. İbn Teymiyyədən soruşdular. Onlara nifrət edən edənlərə necə baxırsan? Yəni o insanlar ki, Əhlibeytə nifrət edənlərə necə baxırsınız? Deyir ki, Allahın və mələklərinin və bütün insanların lənəti o insanların üzərinə olsun ki, o insanlar əhl-i beytə nifrət edərlər. Handa ki, İbn-i Teymi haqqında nə, bəzi insanlar nələr fikirləşir? Yəni, bu açıqca nəyi göstərir? Əhl-i beytin fəzilətini göstərir, dəyərini göstərir. Məsələn, Sadi İbn-i Vakqas radiyallahu anhu ə, e, rəvayət edir ki, ə, e, Allah tanı ayət-kərimən oxuyur, Əl-İmran 61-ci ayəs ayəsini oxuyur ki, sənə göndərilən elmdən sonra buna, da, e, buna dair səninlə mübahisə edənlər olarsa, onlara de ki, gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çıxardaq, yəni bəddua edək. Hansı ki, o inkar edirlər, yamanlayırlar, yahudilər, nəsranilər. Yəni, onlar hamısı qaçdılar. Bilirlər ki, məsələn, bəddua eləsə onlar məhv olarlar. Və o zaman Peyğəmbər s.ə.v neynədir? Əli radallahın, Fatma radallahın, Həsən Hüseyin əlindən oturaq kölə çıxdı, yəni bəddua etmək üçün. Bu onun əlbəttə ki, göstərir ki, Əhlibeyt bunlardır, onun zövcələrdir. Ancaq təəssüf olsun ki, biz bilirik ki, Peyğəmbər Səlimin neçə evladı var? Ruqiyyə, Ümmü Gülsüm, Zeynab. Heç bunları fikirləşən yoxdur, bunları qatan yoxdur. Bəyəm, bunlar başqa bir qadından idimi? Hamısı Fatma Rədəllah, şey, Xədicə anamızdan idi, hamısı Allah Rəsulundan idi. Əgər fəzilət Allah arasından gedirsə, onun uşaqlarıdır. Əgər Xədicə radiyallahu anh anamızdan gedirsə, o da onların evladlarıdır. Yəni, bunlar hamısı əhl-i beytə daxil olmaqdandır. Məsələn, digər bir hədisdə Ümmü Sələmə radiyallahu anh anamız e, rəvat edir ki, siz ey əhl-i beyt, Allah sizi təmizə çıxartmaq istəyir və Allah sizin çirkinizi götürməksə ayət kəlməti nazil olandan sonra evdə deyir Həzrət Əli, Fatma radallah və Həsən Hüseyin evdə idi. Peyğəmbər Səlmanın örtüyün altına aldı. Dedi ki, ey əhl-i beyt, Allah sizi təmizə çıxartmaq istəyir. Mən dedim, ya Rasulullah, bəyən biz əhl-i beytdən deyilikmi? Və Allah Rasulullah, siz onsuz, siz onsuz da xeyr içərisiniz, yəni xeyr əhlindənsiniz. Yəni mənim evimin əhlindənsiniz. Siz bu örtüyün altındasınız, siz də əhl-i beytdənsiniz. Siz də xeyir içərisindəsiniz. Bəs niyə görə möminlərin anası deyilir zövcələr haqqında? O qədər qadınlar var ki, elə hamısını ümmül möminin deyirsinlər də, möminlərin anası. Ona görə ki, bunlar o qadınlar ki, Allah Rəsulunun ailəsidir, zövcəsi də o möminlərin anası sayılır. Ancaq bugün möminlərin anasına dil uzadan insanlar var. Onların nə qədər dindən, şəriyyətdən uzaq olduğunu göstərməkdədir. Heç bilmirlər də özlər nələr danışırlar. Ki, Allah Taala fikir verin, Ayşə rədiyallahu anh anamızla evlənəndə ilk qadın idi ki, yəni e, zövcələr içərisində bakir idi. Ayşə rədiyallahu anh anamız. Ailə də məhz Ayşə rədiyallahu anh anamızın evində olanda Allah arasında gəlirdi. Onun fəzilətini göstərir, dəyərini göstərir. Nədən biz yəni bunlara ayıraq? Bunlar hamısı bizim üçün əzizdir. Bütün müsəlmanlar üçün əlbəttə ki, əzizdir. Yaxşı, orada soruşdular ki, bəs əhl-i beyt kimdir? Hansı ki, bəlkə hədisdə danışdım Zeyd ibn Əkrandan. E, kimlərdir onlar əhl-i beyti? Dedi, onlara zəkat, e, yəni sadaqa yemək haramdır. Ancaq bugün Azərbaycanda o qədər Peyğəmbər nəsilləri var ki, işləri yığıcılamaq, sadaqa yığmaqdır. Mən ə, e, ə, e, yəni, Peyğəmbər nəslim deyə söyləyirlər. Handa ki, necə nəsilsiz ki, sizə sadaqa, sadaqa haramdır. Və orada Enes Allah'a da söyledi. Cehar radıyallahu da söyledi. Abi'yi de söyledi. Abbas oğullarında söyledi. Ya bunlar hepsi ehl-i Hatta Peygamber Sallallahu sellem Salman Farsi hakkı o mendendir diye söyledi. Ancak biz ise bunu təyin edirik. Kimler ehl-i Cehar Cəfər radiyallahu anhu haqqında Allah Resulü bu mən, ve və mənə oxşardır deyəndə necə Cəfər, Sadiq, e, Cəfər e, bin Əbu Talib radiyallahu anhu Uşaq kimi tək ayağın altında o qədər tullandı ki, sevindi, axı düyəyə getdi. Ki, mənə oxşardır, deyir Allah Rəsulü. Mən ondanam, deyir. Əlbəttə, kim əhl-i beytdir, biz bunu Əlbəttə, bizə həm Quran-ı Kərimdə göstərilir bunlar, həm Peyğəmbər bizə çatdırıb, biz onları sevirik. Və inşallah Allah bizi qiyamətdə onlarla bərabər edəcək. Allah təala bizə o peyğəmbər və onun əhl-i beyti sevənlərdən etsin. Amin. Allah təala bizi cəhalətdən, elmsizlikdən uzaq eləsin bizim millətimizi. Allah bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Allah kimin nə xəstəsi ona şəfa versin. Allah kimin nə çətinliyi varsa asanlığa çıxarsın. Allah təala məscidimizi, müsəlman qardaşlarımızı fitnəkənlərdən fitnə əhlindən qorusun. Allah təala dünyanın hər bir yerində olan müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah bizi öləndə şəhadətlə la ilaha illallah deyə bilənlərdən etsin. Və qiyamətdə Allah bizi bir arada cənnətə bərqərar etsin.